اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمم بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru koji jedini smije i mora da bude obožavan. Njega hvalimo zbog njegovih savršenih osobina kojima je opisan i kojima nas se predstavio i preko kojih ga poznajemo onoliko koliko on dopustio. Njemu zahvalijemo na svemu što određuje, propisuje, naređuje, daje ili zabranjuje, jer sve što Allah subhanahu wa ta'ala čini, on čini svoje savršenosti, a savršen ne griješi, pa je sve to što se desi, što dobijemo i ne dobijemo, što vidimo i ne vidimo, što saznamo i ne znamo, to je dobro za nas. Jer Allah subhanahu wa ta'ala svakome da ono što mu je dovoljno da svojim životom uđe u Firdevs, ili najniže nizine džehennema. Na nama je kako ćemo iskoristiti ono što nam je dato. Salavat i salam Allahu na Muhammeda sallallahu aleyhi ve seneme, njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana, a zatim nastavljamo ako Bog da sa komentarom dijela koje nosi naziva Sitijska akida sljedbenici sunneta kroz historiju su se hvalili time da se oni ne pripisuju određenim područjima, ljudima, mjestima, nego da se pripisuju islamu ili onome, onim riječima i terminima koji ukazuju na islam i na izvorni islam. Međutim, jedno od najpoznatijih dijela u zadnjih nekoliko stoljeća na koje se vraća i po pitanju vjerovanja sledbenice sunneta je dijelo vasitijska akida. Pa bi neuk insan ili onaj koji ne poznaje stvarnost mogao pomisliti da je ovo kontradiktornost, da se pripisujem nekakvom vasitiji ili nekakvom mjestu i tako dalje. Pa sam ja prošli puta rekao da je šehhul Islam ovo dijelo napisao kao poklon stanovnicima grada Vasat u Iraku, onako kako je bio povod. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala i svoje mudrosti ništa ne daje onako slučajno. Sama riječ vasitijska akida, iako to ne znači, liči na termin vesatijska akida, što ona u stvari jeste. Vasitija ili vasitijsko znači pripisuje se gradu Vasit. A vesatijsko, kad bismo rekli, može se i tako pročitati kad nema hareketa, onda znači umjereno, srednje, ispravno. Kao što Allah kaže, وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا Želim napomenuti da je ovo greška ukoliko bi čovjek mislio da se ona zove zbog ovoga. Da, akida, vjerovanje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njegovih sredbenika originalno vjerovanje, ono jeste umjereno, ono jeste srednje, ono jeste ispravno. Ali nije to ono na što ovaj naslov ukazuje, već je ono na što sadržaj dijela ukazuje. Šeheh Uslam ibn Taymiyyah rahimahullah je zbog ove knjige iskušan tako što je tužen namjesniku, pa ga je privođeno zbog toga pa su mu organizovali raspravu da se brani suđenje, ali neko od kad je, nego kod Uleme koja je bila predstavnici ostalih grupacija. Pa su se raspravljali pred emirom koji je naginjao njima većini protiv šehtu islama danima. I zabilježena je ta rasprava. U toj raspravi su bitne stvari za istačni Prva, da su ga optužili da je došao sa nečim novim pa im je dao roka tri dana, neki kažu tri godine, i taj rok je otvoren do sudnjeg dana, da mu nađu jednu stvar koju je on spomenuo u knjizi, a da to nije bilo vjerovanje Selefa, ashaba tabijena. Pa mu nisu našli. Naprotiv, zaključak na kraju je bio, pošto je danima trajalo, kao što prenose mnogi učenjaci, pošto su većina bili šafijskog mezaba te kadije, pa njihovi učenjaci prenose, da je zaključak na kraju bio da šef Islam jeste potvrdio izvornu selefijsku akidu, ali da oni ipak nisu na toj akidi na osnovu pravila kojeg su kasnije spominjali da je selef bio eslan, a oni su ahkem i ala. Ali su, oni su, znači, selef je bio pokorniji, a oni su, kaže, bili pametniji, učeniji, razumniji i tako. Oni su shvatili srša, selef je samo onako bukvalno prihvatio. Ali su dobili roka da traže i da nađu i nisu našli. Zato što šeheh od Islam ibn Taymiye ovdje dokazuje sa ajetima, hadisima, stvari koje su već dokazane prije. Davne 2006. dolazi mi jedan student koji se prepisuje maturidijskoj akidi i kaže vi govorite da ste sljednici Kur'ana i Sunneta, da ne slijedite ljude, da imate nekakav lanac i tako dalje, a sva akida vam je od jednog čovjeka. I to sam kasnije više puta čuo na drugim mjestu. Sve što vi vjerujete vraća se na Ibn Taymiye. Šta ono Ibn Taymiye jednom kajem i oni posle Pa sam, s obzirom da sam tih dana upravo učio ko šeha u Sitijsku akidu, spomenuo to šehu, ne znajući kako da odgovorim. Ona je osjećaj kad znaš da nije tako, ali ne znaš kako. Jer si na početku. Pa mi je spomenuo da naši učenjaci prepisuju jedni od drugih. Falsifikuju. Pa mi je prijatelj koji je sa mnom učio vjeru predložio da tražimo i skupljamo knjige iz klasičnih dijela iz Akide. Ta smo se željeli obojica baviti fikom. I to je bio razlog zbog čega se ja otišao da učim vjeru. Da se učim fit, rekao Malik, Šafi, Ahmed i ostali. Pa je Allah dao da smo sabrali od drugog do našeg stoljeća, a pogotovo do, se, do sedmog, odnosno osmog imte imijenog. I svakog stoljeća je najmanje po dva dijela na početku, i, u prvom i drugom dijelu. A bilo je više od toga u nekim stoljećima, knjiga gdje su učenjaci ostavljali svoje vjerovanje iza sebe i pisali svoju ili ispravnu akidu pravnu, je svoje stavove iznosili u svojim djelima. I onda sam rekao, onako u šali, Ibn Temije je bio veliki plagijator, falsifikator, jer je Haman sve što je ovdje spomenuo, prepisao iz mnoštva drugih dijela koja su prije njega napisana. Su isto opisali. Nekom ono neke stvari nabroji, a drugi pro, protumači, treći dokaz da spomene, četvrti opširno onima govori, ali iste se teme spomenu, isti dokaz, isti zaključci izvode na kraju. I ovo je bitno znati. Da ne se Allah subhanahu wa ta'ala počastio lancom u Kur'anu. Senetom kojeg hafizi uče za iđazu i čuvaju. I lancom u hadisu. I lancom u fikhu da imama mezheba. I ono što je najbitno lancom prenosilaca u akide. Kao što ima ljudi koji nakaradno uče Kur'ane, zanima ih ni teđvi, ni kirajeti, ni džaze, ni senedi, nego uči po svom kako je najuko, gdje ko hoće. Tako ima ljudi koji vjeruju po svom... Vidite po Po svom nahođenju ili onako kako su naučeni ispravno, dijelimično pogrešno ili, tak, ili pogrešno u potpunosti, ali to ne umanjuje i ne poništava činjenicu da postoji izvorni, originalni lanac senet u vjerovanju kao što postoji u Koranu, kao što postoji u Hadisu, kao što postoji u Fiku. Ko je tražio naša? I može se naći dan danas. Knjige su izvađene iz muzeja, iz rukopisa, štampane, datumi na njima su jako zanimljivi, pre 1200 i više i manje godina napisane. Prepisivali jedni od drugih, čuvali vjeru, bili sebevi onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala obećao kad je rekao inna nahnu nazalna zikr wa inna lahu nahafidun. Mi smo objavili objavu i mi ćemo je čuvati. Kaže šehhul Islam ibn Taymiyya rahimahullah ovde. A prije toga nužno je da insan osjeti i da s vremena na vrijeme što češće to spominje, pogotovo u samoći, da se gospodaru svjetova zahvali što ga je počastio time da čuje da ima pravi put i da zna gdje je taj pravi put i da se pripisuje tom putu i moreći Allah da mu poveća uputu na tom putu da se zahvalimo Allahu što nas je, pored toga što nas je počastio Islamom kao jednom vjerom, unutar Islama počastio sunnetom. Najveća blagodat. Blagodat unutar blagodati. Vrhunac. Onaj koga Allah usmrti na tome, ta je uspio i tome se blagodat potpuno. Kaže šehr Islam ibn Taymi je nakon uvodne dove, koju smo onako kratko prošli put protomačili, spominjući historijat, nastanka ukratko sekti u islamu, kako smo bili jedna zajednica u doba Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, pa kako se nas pojavile prve sekte Haridžije, pa zatim oni nakon njih, kako se prvi put saf pocijepao, Kaže šehhul Islam ibn Taymiye, فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. Ovo je i'tiqad. Ovo je akida. ovo je vjerovanje, ali ne puko vjerovanje, ali ti mene što kaže, ja tebi vjerujem. Jer zato imaju druge riječi u arapskom jeziku. Ovo je vjerovanje od akade i akadu, što znači svezati nešto učvor, zavezati, pričvrstiti. Ovo je ono za što se srce sveže u jezički. Ili ovo je ubjeđenje, vjerovanje građeno na ubjeđenju, na jasnim dokazima vjerovanje koje se temeli na ubjeđenju, jer kod nas, kod ehli sunneta, nema vjernik i uvjerenik, kao što ima u nekim sektama. I hvala se time, kaže, bio sam vjernik toliko i toliko godina, sad više nisam, nego sam uvjerenik, ha, ha, ha. Konta nešto navuku te i tako dalje. Ona je ko nije uvjeren, ko nije ubjeđen, minimalnim ubjeđenjem, a i ubjeđenje ima svoje stepene, taj po islamu nije vjernik taj se zove munafik. I to nije vjerovanje. Vjerovanje ono je za što čovjek sveže svoje srce. I ubijeđen je u to kao da je vidio. I zato kaže, ešhedu, svjedoči, da ne ima drugog Boga sem Allaha i sve ono što to podrazumijeva. I svjedoči da je Allah poslao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa se odmah pitam kome i s čim. I to svjedoči, jer musliman nauči da je poslan svim ljudima i džinima sa istinom, da pokaže da se samo Allah obožava i da pokaže kako se Allah obožava, kao što kaže sallu kemara i tumuni usalli, klanajte kao što vidite mene, klanam kudu ani mena, svi uzmite od mene moje obrede i drugi hadis koji ćemo spominjati ako Boga predavamo. Zato musliman kad vjeruje, vjeruje sa objeđenjem, a ne može biti ubjeđen na osnovu čula kazana, nego na osnovu dokaza. Hada etikadu al firqati nađijeti al mansura. Ovo je, kaže, objeđenje, ovo je vjerovanje. Skupine spašene, podpomognute do sudnjega dana. Kaže skupine. A ne kaže ovo je vjerovanje muslimana. Zašto? Za nas nije Allah nazvao muslimanima, kao što kaže Kur'an. Jeste. Da li ovo negira njegovu pribadnost islamu? Ne. Zato što je poslanik sallallahu a nehi veselema u više različitih hadisa najavio da onaj ko poživi vidjet će mnoga razilaženja a posebno u hadisu kojeg sa mnoštvom rivajeta od deveta shaba u kojima ima slabosti većinom, ali jedni druge podupiru koji bilježe Tirmizi, Abu Dawud, Ahmed, Ibn Mađe i drugi, koji bilježe skoro svi učenjaci Akide koji su pisali izvodna djela Akide prva sa Senedom, kaže, jevreji su se podijelili na 71 skupinu kršćani su se podijelili na 72 skupine. A moj ummet, onaj ummet kojeg je Allah nazvao muslimanima, će se podijeliti na 73 skupine, grupe. Pa kaže, svi su u vatri, doslovno pravedeno, ili onako kako je od Oleme protumačeno, svi idu ka vatri, osim jedna. Ashabi kad čuju ovakve stvari, ne sjede skrštenih ruku, ne uđe na jedno uho, ne izađe na drugo, nego su odmah pitali ko su oni o Allahov poslaniče. Pa se spominje u tri različite rivajete. U jednom se kaže to je džemaat, zajednica. U drugom se kaže to su oni koji budu na onome na čemu sam ja i moji ashabi, a u trećem to su oni koji budu na onome na čemu sam ja danas i moji ashabi jedan drugog podupire, pojašnjava, a ne kontrira, ne, ne isključuje. Pojenta svega ovoga je kad kaže ovo je vjerovanje spašene skupine. Znao da ima skupina unutar ummeta, što znači da ih ima više. Jer on spomin govori o jednom. I vjerujemo ono što nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio, da će onaj ko doživi vidjeti velika razilaženja kao što je u drugom hadisu kod Jermizija, koji je vjerodostojan, i da će se umet podijeliti na 73 velike skupine i da je samo jedna spašena, jer kaže svi su u vatri osim jedne. I zato nije dozvo, dovoljno čovjeku, niti mu je dozvoljeno da ne zanegira ovu stvar, da kaže mene to ne zanima, ja dovoljno da sam ja musliman, ja neću ni u kakvu tu grupu. Jer je podjela ummeta na skupine Allahov kader odredba. Ummet je podjelen. Skupine postoji. Ti si sigurno jedno. Ako si ummet. Ako nisi musliman, to je druga tema. Ako kažeš ja sam musliman, sigurno su u nekoj skupini. E pošto nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem se pohvalio raznovrsnošću islama i njihovih pokreta i drugih stvari, da kad ima 73 skupine, 73 puta do jednog cilja, pa opleti kako hoćeš i gdje hoćeš, onda je bilo dovoljno da kažeš ne zanima. Jesam u nekoj sam skupini, al nije bilo. Nego kaže, svi idu ka vatri osim jedna. Svi su u vatri. Kulluha fin nar illa wahida. Osim jedna pa je ta skupina iz hadisa spašena. I od 73 skupine, koliko ih ima ili će ih biti, misli se na velike pokreta, podskupina ima puno više u islamu već sad i bilo ih je davno ranije, jedna ona koja je na dunjalu koji je na ahiretu spašena. Na dunjalu koji je spašena od zablude, a na ahiretu spašena od vatre. I zato je musliman obaveza. Kad čuje ovako nešto, da pita, da istraži, da traži i saznaje koja je ta skupina, kakva je, koje su njihove osobine, u što vjeruju. Ako mu je cilj da bude spašen, a vjerujem da je to cilj svakom pametnom čovjeku. I da nisu sve skupine spašene, ni od zabude na dunjalku, ni od džehennema na ahiretu kaže firqati nađijeti il mensura, skupina koja je spašena i podpomognuta. Ovdje aludira na drugi potpuno hadis, hadis koji je vjerodostojen i koji se također spomni na mnogo izvora i različitih rivajeta, a sažetak tog hadisa je onom najpoznatijem, la te zalu ta'ifetum min ummeti zahirina na l-haqq, لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك إلى حتى تقوم الساعة كاجة بسلانيك sallallahu الله wa sallam neće prestajati postojati skupina umom mom umetu jasno na istinu. Neće im nauditi onaj koji im kontrira, koji im se suprostavlja. Niti onaj koji ih napusti, koji ih izdaje iz nevjeri. Sve dok ne dođe sudnji dan, a u drugom rivajetu Allahova odredba i to jedno drugo tumači dok ne dođe onaj blagi povjetarac kojeg je poslanik sallallahu a nehi veseleme najavio u hadisu koji bliži ima muslim u svom sahihu da će doći povjetarac sa sjevera, da će doći povjetarac pred sami su, sudnji dan, smak svijeta, pa, pardon, jer nije isto smak svijeta i sudnji dan, da će doći povjetarac blag uhnut ispod pazuha svakom vjerniku i svakom muslimanu, svakome koji ima trun imana, nježniji od svile, miristi od miska i uzeti im laganu dušu. Makar bili u sred brda se sakrili, kao što je došlo jednom revajetu. Neće ostati na zemlji vjernik, a da ga neće taj povjetarac usmrti kako mu smrta nije došlo. pa kaže ostaće najgori ljudi koji će opći po putevima kao što to rade magarci. Najgori ljudi, najgori džahilijeta kao što je drugom hadisu. Farehim te kumu sa, na njima će se desiti smak svijeta. La te kumu sa'atu illa ala širari nasa neće nastupiti sudnji dan osim na najgorim ljudima, svak svijeta. Pardon. Bileži ga muslim. La te kumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Neće nastupiti smak svijeta sve dok se ne prestane na zemlji govoriti Allah Allah. Dok ne zaboravi za Allah. Također bileži ima muslim. Ali prije toga neposredno Allah subhanahu wa ta'ala će poslati svoju odredbu. A mi znamo, kao što kaže Hasan el Basri, da postoji dva kijameta. Prvi je onaj glavni kad zemlja nestane, a drugi je onaj kad te melek smrti pozove. Tvoje kijamet došlo. Tebe ne zanima što će kasnije biti. Kad sunce sjaje izgubi, kad zvijezde popadaju i ostane stvari. Jer onog momenta kad se smrtni čas desi, desio se i kijamet onoga ko umire. Pa je to kijamet koji je spomenut u hadisu u rivajetu za ovu skupinu. Kaže, neće prestajati postojati skupina jasno na istinu. Neće im navoditi onaj koji ih kritikuje, koji ih smijava, koji ih vrijeđa, koji ih tekfiri i tako dalje kojim se suprostavlja kao što je došlo u hadisu. Niti onaj ko popusti, ko odustane, ko izda, samo sebi naudiče. Sve dok ne dođe Allahova odredba. Dok neko od njih ne preseli ili dok ne dođe taj vakat kad svi vjernici nestaju na zemlji. Biće potpomognuti od Allaha subhanahu wa ta'ala i zato su jasno na istini. I zato zalutati neće kao skupina, uvijek će postati pojedinicu. kaže uvjerenje spašene i podpomognute skupine dosudnjeg dana ehli sunnati val džama'a, ehli sunnata i džama'a. Tako se zovu. I tako su zvani. Zato što je to bila nužda. Da nakon što su se muslimani zvali samo muslimanima, jer su svi bili jednog ubjeđenja, jednog načina shvatanja i razumijevanja vjere. Pa su se podijelili na jednu, pa drugu, pa treću, pa puno skupina, odvojili od tog pravog puta izvornog, temeljnog, oni koji su ostali na putu, a svi su se zvali muslimanima, morali su da se razlikuju i razdvoje i nazivom i karakteristika. Šehovi su nam govorili da je najbitnije i na početku ili prije početka učenja vjere da im insan nauči karakteristike ehli sunnete od džemata, da zna ko su sunetlije, a ko su oni drugi. Jer mnoštvo znanja bez ispravnog temelja čovjeku samo šteti. Nazvani su ehli sunnet i džemaat nazvani su potpomognuta skupina, nazvani su spašena grupa, opisani tako u hadisima. Nazvani su sledbenici tradicije, nazvani su sledbenici dokaza, nazvani su džemat, zajednica, nazvani su sunetlije, nazvani su ili zvali su se selefije i još mnogo naziva kroz historiju za razliku od novotarskih naziva kojim su se kitile ostali pravci, grupe, grupacije, odnosno sekte u islamu, svaki od naziva kojima su se zvali sunetlije, spašena skupina, ehli sunneti i džemaat, ukazuje na izvorni islam, ukazuje na vjeru, cijelu, ne ukazuje na neki njen dio ili na nekoga vođu osnivača ili na neko mjesto gdje su nastali ili na neku stvar u kojoj su pretjerali i za koju su se posebno vezali, makar ona bila ispravna od, od vjeri. Jer vjera je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Muhammedu sallallahu a nekada se nam putem Džibrila i što je on svojim riječima i svojim dijelima i svojom potvrdom primijenio sa najboljom generacijom koja je ikad zemljom podila nakon vjerovjesnika i poslanika s ashabima. Ono za što imamo pečat od Allaha i poslanika, a tome smo govorili prošli put, kada Allah u suri Teube kaže da je zadovoljan s njima i oni zadovoljni s njim, i kad poslanik sa muslim kaže da su to najbolja generacija. To je vjera. I to ostaje prava, izvorna vjera do sudnjeg dana. Koliko insan odstupi od tog puta, toliko je unakazio svoju vjeru, poput onog što zavari galeriju na novo auto, i to odnos smo spominjali. Kaže ehlu sunnet al džema'a. Zvali su se džema'at. Pa su se kasnije zvali sunnet. Pa su kasnije objedili, dinili sunnet i džema'at. I stali su na tome stoljećima pa su kasnije mijenjali naziv drugi koji opet ukazuje na istu stvar. Iz prostog razloga. Svi muslimani na jedno. Pojavi se prva sekta islamu Haridžije i pozivaju nešto drugo. Svi muslimani imaju imama ili jednog od dvojice imama u fisku pravnom smislu riječi, o tome ćemo govoriti ako bolje kasnije. Ali su okupljeni oko jedne stvari, svi se vraćaju na poslanike sallallahu alejhi ve sellem na ashabe. Jes Harizija ma nije bila ashab. I na njihovo razmijevanje Kur'ana i Sunneta. Pojavila se skupina koji je malo, koji su promijenili, nešto novo uveli, pozivaju se na stare dokaze, ali su drugačije ih razumijeli. I drugačiji su u vjerskom smislu, a zatim su se i fizički odvojili. Govorimo o prvim Haridžima. I onda kad bi neko bio upitan ko si ti, kome pripadaš, on bi rekao pripadam sajednici. Pripadam džematu. To jest oni muslimanima koji su bili i ostali, koji su većina. Jer su Haridžije prva stvar koja se pojavila, istakla, odvojila, promijenila i bili su na njih. Međutim, nakon toga se javljaju druge sekte. Prednjače među njima šije koji kažu da sunet i nije baš nešto u što se treba i mora vjerovati i još neke druge stvari. Pa se kasnije dodaje naziv sledbenici suneta da bi se razlikovao od njih. Ali pošto je sunet sveobuhvatna stvar, obuhvata sve ono što im je došao poslanik sallallahu alaihi sallam, uključujući Kur'an koji mu je objavljen. Nije bilo potrebe da se ponovno nakon pojavljivanja nove sekte dodaje razlika ona nova s kojom su se oni odvojili i po kojoj su oni zalutali u islamu. Jer sve je to već objašnjeno u sunetu. Pa je ostalo slednici sunata i džemata. To je historijski kako je nastao naziv. Poslanik sa sam i ovaj naziv najavio ova dva rivajeta koje sam spomenuo. To su oni koji su džemat i to su oni koji su na onome na čemu sam ja danas i moje sahabe, na čemu je bio poslanik sa sam. Sunnet. Jer ono što je on, s je on došao, to je sunnet. I ovaj naziv nije novotarski. I noko si se sa nazivom muslimana. Jer su muslimani svakako podijeljeni. Allahovom odredbom koju je navijavio Muhammed sallallahu alaihi wa Ali ovaj naziv najavljen u hadisima. I primjeni. U značenju riječi džemaat, ko su džemaat koji je spomenut u hadisima, u lema ima različito mišljenje ili više riječi različitih koji ukazuju na istu ili djelimično različitu stvar. Pa se prenosi od ashaba među kojima je Ibn Mas'ud, da je džemaat velika većina muslimana. O kojem džematu govori Ibn Mas'ud? Ashab, jedan od najučenijih ashab općenito. Pogotovo tefsir Allahove knjige, u kojoj je i također najavljeno razilaženje o džematu njegovo doba, jer se kraje njegovog života pojavili oni koji su prigovarali Osmanu radi Allah, ono što je nastalo prve fitne. Tad su bili muslimani većina džemata. Oni koji su počeli da ustupaju polako od Zulun Huvesera, koji je prvi poslanika povukao i rekao budi pravedan, pa je poslanica Nikolić iz njegovog kisme izaći oni koji će se suprostavljati raditi ono što rade, pa nadalje i mnogi drugi koji su govorili u početku prva dva dvije generacije da je džemat velika većina odnosno se na to na džemat ashaba koji je prisutan tu. Jer su muslimani bili većina. U prva tri stoljeća, iako je nastalo mnoštvo sekti, to su radili pojedinci i često su to radili krišom. Kasnije su njihovi zašle pravo objeđenje. Što se tiče sektašenja odvajanja objeđenja. I to je prvi stav da je to većina ako bi se taj stav pokušao primijeniti na cijeli sva stoljeća Islama, onda se taj stav kosi sa hadisom. Svi su u vatri osim jedne. 72 skupine na jednoj strani, jedna spašena, ne mogu oni biti velika većina. Drugi stav je da su to ashabi, što je bezimano imano sumnje ispravno kad je u pitanju njihova generacija. Međutim, ako uzmemo bukvalno da ga shvatimo, onda su samo na pravom putu, sve ostalo nakon njih u zabudu, što je neispravo. Pa se mora dodati oni koji ih slijede, koji vjeruju, razumiju, primjenjuju, ponašaju se, govore, rade, onako kako su radila shabe. Ne mijenje. Zato je treći stav, neko je bio imam Bukhari, rahimahullah između ostale, i Tirmide i drugi, da su to učenjaci oni koji ih slijedi. To je džemat koji nam je naređen da slijedimo i da se od njega ne odvajamo. Ja pa imam Ahmed je govorio da je stojahnu hadith, učenjaci hadisa, jer su oni u tom vremenu branili sunet i bili na sunetu ko se pojavili na Vatarija. Buhari kaže i u poglavlju o tefsiru Allaha, uzvi, riječi Allaha uzvišenog o ketare keđa al nakum umeten vasata, mi smo vas učinili umjerenom, ispravnom, najispravnom generacijom, kaže to je džemat koji čine učenjaci. Nam Tirmidi kaže to je džemat, ili za džemat kaže da su učenjaci hadisa, fikha i ostalog znanja. Sva tri ova stava nisu različita uopšte. U doba shaba i tabijina džemat postoje i džemat je većina. Jer su novotari bila, bile bili apsolutna manjina nakon ashaba i tabina i tabi tabina kad su novotari širili i množili, a su netli omanjivali i tako je kroz historiju. Nema to staje oni koji govore, znaju, prenose, čuvaju ono na čemu su bili ashabi i ona prva većina. A to su učenjaci. I ovo je, neko će reći, logičan dokaz, a mi ne vjerujemo po logici nego po šerijatu, pa ćemo spomenuti šerijatski al ulema u varethu lembija. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme učenjaci su nasljednici vjerovjesni. Oni nisu, kaže, ostavili dinara ni dirhema da ga naslijediš, podijeliš, nego su ostavili znanje. Kako ga uzme, uzeo je veliki miras, uzeo je veliki udijel. Dobar. Također, postoji stav za kojeg kažu učenjaci, mnogi da je apsolutno neprimjenjiv i neispravan greška je, je se kosi sa ajetima i hadisima iz Korana, da su to svim muslimanima u svakom dobu. Ima stav da je džemat muslimani koji su okupljeni oko islamskog vatara. I to jeste džemat, ali u pravnom, šarijesko pravnom, fikskom smislu. I obaveza je svim muslimana, bez obzira kojim pravcu pripadali, da se pokoravaju islamskim vladarima i da se okupe zajedno, da se ne dijeli, da pobolje napravi tako. To je fikska, fisk, fikski popis. I oni su jesu džemat. I na taj džemat je poslana se sam posebno upozorio i protiv njega i onih koji ga razbijaju je posebno upozorio. Ali to je druga tema. Ovdje se govori o onom koji će se razići, podijeliti, a svi su u džematu. Mogu biti svi u jednoj državi, kao što su bili u početku taj džemat su oni koji je odgojio Muhammed sallallahu a nehi vseleme, kao su kaže Ibn Mesa'ud u drugoj predaji, kad je govorio o ovom džematu koji će biti kroz istoriju, kaže to su oni koji su na istini. I onaj koji bude na onome na čemu su oni koji su na istini, makar bio sam, on je džemat. I drugi učenjak kaže, ako se džemat pokvari, a džemat mora da traje, zato što je poslanik sam rekao da se uvijek biti skupina. Ti budi na onome na čemu je džemat bio prije kvarenja, pa ćeš ti biti džemat. Zar ne vidite da Allah za Ibrahima kare da je umet? to što je bio primjer i zato što je bio jedan, ali spravo. Pa je umet. E tako može insan biti pojedinac teoretski pretpostavljeno samo, kad bi bio jedini na istini, on bi bio džernat. A ostali bi bili oni koji se odbavili. Jer je istina ono što je Allah objavio Muhammedu sallallahu alaihi ve seneme i što je uzlo, uslov i uzrok za ulaz za kuđenet. A ne imena i prezimena i brojevi ličnih karti pojedinaca. Koliko ih ima, popis stanovništva i tome slične Istina je mjerilo ispravnosti čovjeka. A istina nije ono što ja i ti svojim razumom shvatimo pa se podijelimo i razviđemo. Ja mislim da je ovako, ti misliš da je onako. Nego ono što je objavom došlo. I zato kaže poslanik sa zem, pored toga što je rekao da je zasud džamat, kaže to su na čemu sam ja danas i moja sahab. Da se ne bi ljudi sabrali i većinski skupili oko neke stvari koja je neispravna kao što se kasnije desilo. I rekli mi smo džemata, vi ste majnina, vi ste se odvojili. Ne ukaže to su oni koji su na ono na čemu sam ja danas i moj ashab. Također se zovu ehli sunnet, sljedbenici sunnet. Jer princip i mjerilo istine koje oni pozivaju, koji vjeruju, je ono što je u sunnet. Ulema u jednom dijelu, u jednom velikom periodu, historije Islama, knjige o Islamu, a posebno knjige o vjerovanju nazivali su sa kitabu sunna ili es sunna ili šarhu sunna, knjiga o sunnetu, sunnet, komentar sunneta i tome slično. Ti na komentari si ću cijelo islamsko vjerovanje. Jer je sunnet po našoj balkanskoj definiciji ono se ne mora, pa ga ostavimo. Sunnet je također u fikskom smislu, pravnom smislu, ono što nije vađo, što nije fars, slično ovom, ima još drugačiju definiciju, ali svodi se na to, znači ovo je farzovo, moram, ovo je sunnet, ovo ako ostaje nisam grešan. Ali sunnet, onaj o kojim govori Allah i poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kad kaže ati Allah wa ati ur rasula na'alekum turhamun, pokoravajte se Allahu i poslaniku da bi vam se milost ukazala, men yuti'ir fa faqad ta'a Allah, ko se pokorava poslaniku, taj se pokorava Allahu, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم nema pravo ni vjernik ni vjernica kada Allah i poslanik nešto već odrede. Da imaju izbora da po svom nahođenju postupi. I mnogi drugi ajeti u Kur'anu ili hadis poslanika sallallahu alaihi ve sallam u oprosnoj oporozi, tako je nazvata. Jer dosta je hadis kod Tirmitija. Poznat hadis. kad ih je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vazio im, tako da su im srca kaže zadrstala, a oči na narosile. Pa su rekli, o Allaho poslanče, kao je da ovo oproštajna oporuka, da nam oporuči nešto. Pa kaže, usijikum bi takvu Allahi azzavrđa. Oporučujem vam bogobojaznost. Da se Allaha bojite. Vosem evo pa. I da se pokoravate pred postavljenim vašim. A to su islamski učenjaci, islamski vladari, kao što je pojašnjeno u drugim poglavima. Zatim kaže, ko od vas poživi sve se jerehti la fenketir, vidjet će mnoga velika razilaža. Znao je to poslanik sa nasem da ćemo se razići. I znao je poslanik sa nasem da će većina biti na zabludi. I on je to najavio sa Allahu a nehi I on nas je uputio kako u takvoj situaciji da postupamo. Kako da uspijemo. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ Na vama je obaveza da se držite mog sunneta. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. I sunneta pravednih upućeni halifa nakon mene. Temesseku biha, uhvatite se. I stisnite se, stisnite, uhvatite se kutnjacima. Ne vađiv. Ne mogu da ti izmakne. I dobro se pazite. Vod muhtethatil umur. Uvedeni stvari. Jer je svaka uvedena stvar novina, a svaka novotar je zabud. A znamo gdje zabuda vodi. Kao što tada ima Buhari, svaka zabuda vodi u vatru. I to je lijek kad se umet raziđe i podijeli. I o tome sunnetu, kad se kaže sunnet, ne misli se na sunnete nakon farza namazu, nego se na sve ono s čime je došao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. A to su četiri stvari. Ispravno vjerovanje. Ispravno posunetu djelovanje, kao što kaže klenajte, kao što vidite mene da klenam i druge stvari. Ispravno ponašanje. Jer su najpotpunije gimara, oni koji se najbolje ponašaju, bit će s poslanikom, salalasenem, i postići će velike dereče i tako dalje. I ispravan islamski izgled kao što je poslanik sam sem naredio kad kaže razlikujte se od žena, razlikujte se od nevjernika i tako dalje. I koliko čovjek upotpuni četiri stvari, u upotpuni je sleđene sunneta. I koliko čovjek, čovjeku hvali, fali nešto od ovih stvari, koliko mu fali nedostaje su sunneta. Možeš ti sjediti za kafom i kritikovat novotare koliko hoćeš, ali ako se ti neislamski ponašaš i ti si novotar u jednoj četvrtini su ili izgledaš ili nedosledan si u praktikovanju sunneta, a tamo prigovara za, za moral. On griješi, tamo ti griješiš ovamo, koja je razlika? Ali ono što je najbitnije ovdje da sumnje je ispravno vjerovanje. Jer je Allah objavio vjeru. Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam je živio za tu vjeru i borio se i žrtvovao za tu vjeru i protjeran iz Mekije zbog te vjere. i izborio se za vjeru. I pokazao i prenio nam vjeru. I oporučio nam vjeru. I neko vijestio da će se pojaviti ljudi koji će ostupati u te vjere. I da će biti ljudi koji su pozivači na vratima džahennema. A izgledaju ko mi i govore ko mi. I dao nam lijek. A to je sunnet. U sve četiri ova smisla pa muslimani nakon što su se nužno podijelili moraju misliti o sebi svom stanju. Ne može doći i reći neću ja da se petljam u to, kao sam rekao ranije, ja sam musliman, meni je to dovoljno. Jer je podjela već nastala, ona mora biti. Ona je kaderom Allahovim određena. I skupina jedna je na pravom putu, ona je spašena. Od zavode na Dunjaluku i od džehennema na ahiretu obračunje. Ko umre na tevhidu, ne činjeći Allahu širka, velikog ni malog, a tevhid je osnova ispravnog vjerovanja. Allah će mu prostiti grehe, o tome smo govorili. Makar je bilo toliko i toliko. Va in zena, va in serak. Makar činio blud i krao, u hadisu je došlo. Pa Ebu Zer se čudi i kaže, makar činio bludi pravo, pa kaže, makar bilo krivo je pouzelo tako. To nije posticanje činjenja greha, nego posticanje čišćenje vjerovanja. I zato je šef pisao knjigu i napisao ovaj uvod. I zbog ovog uvoda se odmah napali na raspravi. Kaže ti kažeš da je to, a došlo s nekim novim stvarima, većina oneme to ne govori danas ovako onako, pa im je dao izazov gde nađete nešto, što se suprostali na onoj prvoj generaciji, ja ću promijeniti. Pa nisu naši. I ne mogu naći. To je spašena i to je podpomognuta skupina. Šta znači podpomognuta skupina? Kad su u jednom periodu bili većina, a otak pa skoro do sudnjeg dana, osim nekad kad Allah hoće, a to su rijetke situacije, uglavnom su svugdje tlačeni i manjina i samim brojčanom podjelom su manjine. Jedan od 73. Pa čime su to onda oni pomognuti? Ispravnim vjerovanjem. Ispravnim vjerovanjem. Je to dovoljno? Što mi živimo? Koliko dugo živim se? Vječno. Vječno, to smo osvojili, hvala se znači, prosječan život mnog umeta i među 60 i 70, kaže se za kosmos, odnosi na dunjaločku fazu, a život traje vječno. Ti se možeš boriti u nekakvim bitkama, pa opet će se rad završiti. A ako se rad završi, nije završio život. Međutim, život koji traje vječno i ko razmišlja o vječnosti i sprema se za vječnost, njemu treba vječno boriti. A ono što te vodi u vječni spas i uspjeh, je istina je dokaz. Bez obzira kako živio na ovom svijetu. Bio čašćan ili tlačan. Ako imaš ubjeđene građene na dokazu, ti možeš reći ono što su naši dobri prethodnici rekli, da znaju vladari i njihovi sinovi. Kakvo sreću i zadovoljstvo osjećamo prsima. Sam da vam bi da me to pokušali oteti. Čakva im sve što imaju. Nema je ono u čemu je sreća na dunjalu kakav god. Rob koji ljudima robuje u robovlasičkom sistemu, ako je na pravom putu, će biti na položaju vladara na sudnjem danu. On će biti u žernetu. A za ovog ne znamo kakav će biti. Što mu je gazda bilo. I mnoštvo hadisa govore o tome. I zato ono je pomoć prava koja nam treba je dokaz. I ehli sunnet je pomognu s dokazi. Skupe se sva nema i kad je i tuže jednog čovjeka i zatvore ga zbog knjige. Ali ne mogu da pobiju rečenicu iz knjige. Zato što je građena mi dokaz. Mogu da kažu, ne sviđa, mi se ne slažemo s tim i vjerujemo drugačije. A ne mogu da kažu da to nije vjerovanje Muhammeda sa osam i njegovih ashabu. Ubjeđuju muslimana na razne načine. I pritiskaju na razne načine. Da ga odvoje od njegove vjere. Ako ga Allah pomogne, ne mogu ništa. I on je pobjednik. Jer i nakon ovog suda i života i borbe slijedi konačni sud. Gdje će onaj koji je u pravu uspjeti a svi drugi propusti. I oni su pomegnuti s dokazima. Mogu dokazati jednu stvar. Ne mogu nikog ubijeti, jer Allah ubijeći, Allah upući. Ali mogu dokazati da ovo što vjeruju je bilo vjerovanje ashaba. A oni drugi izgrade čitavu vjerovanje na nekim dokazima, logičkim ovim, oni pobiju, izbrišu pola hadisa i hrpu ajeta iz Kur'ana i onda postavi sebi pravilo, priznaju da šta su radili. Ali mi smo muslimani i mi smo od kufra pobjegli da ne poredimo Allaha za stvorenjima i mi smo, kaže, to sve fino stavili na svoje mjesto, ko bi, ko bi Allah ne udubila, nije stavio kad je vjeru potpuno na svoje mjesto. I mi smo to skontali kako treba I priznajemo da sahabi ovako nisu vjerovali kao što stoji, stoji u ašarijskih dijelima. I njihovo pravilo glasi da su sljedenici sunata, odnosno sam ashabi, bili pokorni. Oni su učeni i razumni. Ashab nije razmišljao, pa je samo rekao, tako je vjerovo. A on su razmišljali i skontali da baš nije tako. Ja pa nam to poslanik na udobila slako. Rekao, objavio, podučio, prenio od Allaha uzvišenog. I ti mu ne vjeruješ. Nego hoćeš da, kad da to malo protumačiš, prepraviš, promijeniš. Da dogradiš. To je vjerovanje sektaša bilo koje vrste. Nisu zadovoljni s onim što je Allah objavio Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. I zato je njihov put ka Kad kaže poslanik sallallahu aleyhi ve selleme, svi su u vatri osim jedne, to znači da ona jedna svojim vjerovanjem ide ka dženetu. Ali svojim lošim djelovanjem može da čovjek pogriješi toliko da mora da odradi kaznu džehennem. Pa će kada završi to, ići u džennet. To su pojedinci. Ali skupina ko skupina i njen program, koliko bi se svaki pojedinac držao tog programa, završio bi u dženetu nekroženje. S druge strane, kaže moj ume, znači muslimani, a znamo da u dženet neće ući osim muslimanska duša i da će Allah iz džehennema izbaviti svakog ko ima trun imam, svakog ko umre na islamu, ne čineći velikog kufra i širka, ne krijući nifak u sebi, taj će u džennet kad tad. Kaže mu da ostale skupine nisu nemuslimanske, nisu nevjerničke. Kaže, pa sam moj umet i da njihov put zbog teškog grijeha, a to je neispravno vjerovanje u nekim tačkama, uz osnovu islama koju imaju, vodi ka džahennemu. Ali, pojedinci među njima mogu da nadoknade taj propust i da pobrišu to velike grijehe sa mnoštvom nekih drugih dobrih dijela. A pojedinci među njima mogu da završe u ženetu prije su netlija koji su grešni, puno grešni to treba shvatiti. I zato Ibn Temiju kad su pitali to znači da će svi koji nisu na tome na čemu se ti u džahennem, kaže nisam ja to rekao i to ne proizilazi iz mog govora i to ne vjeri, ne tvrdi. Nego sam rekao da spašena skupina je spašena jer ide u džennet općenito i onda on kaže, rahimahullah, a pojedinci iz drugih stepena, skupina mogu da povećaju svoje stepene, da poprave svoje strane, nadoknade propuste nekim drugim dobrim dijelima koji će brisati grijehe. Jer grijesi brišu dobra dijela i dobra dijela brišu grijehe. I ovo je bitno da se zna da ljudi kad pričaju o pravom putu su počašćene time da vjeruju da ima pravi put unutar islamu. Jer postoje muslimani koji ne razmišljaju o tome i ne znaju i ne vjeruju. Misle samo Islam je pravi put. A poslanik sam naredio, obavijestio i naredio iz vas. Obavijestio o podjeli i naredio da se sledi sunet opozorio na bitu. Također oni koji pričaju o pravom putu i osobinama sledbenika pravog puta ne znači da tekfire drugi. I to ne radi, ni samo da ne znači. Nego kažu da je to krivi put. A govorio sam prošli put, čini mi se, da je pravi put jedan put i to je poznato kao što Allah Kur'an kaže, ali su ostalo stramputice. I poslanik sa sebi nacrtao liniju jednu i onda pored nje linija lijevo i desno. Međutim, čovjek može i okolnim putem da ide i da dođe na kraju do cilja. Sve, ako je unutar onog plavnog puta Islama, ali to teži put, neispravniji put i put koji generalno kroz džehenne vodi. Ja sam Allah sačuvao. Pa je velika blagodat da čovjek uči i sazna u što vjeruju sljednici pravog puta. I zbog toga je napisana ova knjiga i zbog toga je šeheh spomenuo u prvoj rečenici ovu stvar. Ovo je ubjeđenje spašene skupine, podpomognete skupine koji se nazivaju Ehli Sunnet al Džemaat ili neki drugi naziv koji ukazuje da su oni produžeta, kao što kaže šeheh Islam drugim, na drugom mjestu fetvama, da je Ehli Sunnet al Džemaat produžetak ashaba i njihovog vjerovanja do sudnjeg dana i da postoji pravi put i da postoje njegove osobine jasno naznačene, a onda spominje šest imanskih ruknova i nakon toga počinje sa jednom po jednom tačkom, pa ćemo ako Bog da sljedeći put nastaviti. Molim Allah subhanahu ta'ala da nam istinu učini prepoznatljivom i pomogne nas da je slijedimo jer zaboravio sam reći najveća pomoć od pomogne te skupine je da preseli na pravom putu. Šejh Islam kada je upitan o tome šta je to keramet, rekao je da je keramet najveći keramitisti kamet, a to je ustrajnost na pravom putu. Da je toliko zablode i toliko šubhi i toliko strasti i toliko problema i neprijatelja prepreka na pravom putu, čovjek prođe sve to svojom snagom i moći sigurno ne bi mogao, ako ga Allah nadahne da ustraje na pravom putu, on je bez imalno sumnje pomognut najvećom pomoći, počašćen najvećim kerametom i evlija je od Allahovih evlija, pa molim Allah da nam zabudu učini prepoznatljivom i pomognem nam da je se klonimo, da nas poživi na Kur'anu i sunnetu, usmrti na Kur'anu i sunnetu i proživi na Kur'anu i sunnetu po razumijevanju prve generacije ovog ummeta, jer oni će Allahom voljom i dozvolom da uživaju u vječnom džennetu, آمين والحمد لله رب العالمين اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى